บุ๊กทูยี่สิบสอง двадцать два, двадцать два, การสนทนาสาม легкая беседа три, легкая беседа три. คุณสูบบุหรี่ไหมคะ вы курите? Вы курите? ดิฉันเคยสูบค่ะ Раньше, да, Раньше да, แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว но теперь я больше не курю. но теперь я больше не курю. รบกวนคุณไหมคะ ถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ Вы не возражаете, если я закурю? Вы не возражаете, если я закурю? ไม่เลยค่ะ Абсолютно нет. Абсолютно нет. มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ Мне это не помешает. Мне это не помешает. คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Вы что-нибудь пьете? Вы что-нибудь пьете? บารันดีไหมคะ Коньяк. Коньяк? ไม่ค่ะ ดิฉันชอบเบียร์มากกว่า Нет, лучше пиво. Нет, лучше пиво. คุณเดินทางบ่อยไหมคะ Вы много путешествуете? Вы много путешествуете? บ่อยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Да, в большинстве случаев это деловые поездки. Да, в большинстве случаев это деловые поездки. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Но сейчас мы здесь в отпуске. Но сейчас мы здесь в отпуске. ร้อนอะไรอย่างนี้ Какая жара! Какая жара! ใช่ วันนี้ร้อนจริง Да, сегодня действительно жарко. Да, сегодня действительно жарко. ๆ เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Пойдем на балкон. Пойдем на балкон. พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Завтра здесь будет вечеринка. Завтра здесь будет вечеринка. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะ Вы тоже придете? Вы тоже придете? ค่ะ พวกเราได้รับเชิญด้วย да, нас тоже пригласили. Да, нас тоже пригласили.